Un es aicinu tiešām, ka šodien, esot šeit, mēs varam nolikt visas lietas malā. Ikdienas rūpes, domas par to, ko mēs ēdīsim pusdienās vai ko mēs darīsim rīt, ko mēs darīsim jaunajā nedēļā, ka mēs varam to visu nolikt malā, lai mēs varam brīvi lūgt, lūgt, slavēt, pielūgt, ka mēs neskatītos uz to, kas notiek priekšā, kas notiek mums apkārt, ka mēs varam lūgt. Lūgt par sevi, lūgt par apkārtējiem, lūgt par tiem, kas nav šeit, lūgt par tiem, kas vēl nepazīst Dievu. Jā, ka mēs to laiku neiztērējam vienkārši sēdot šeit mīkstās mēbelēs. Mūsu lūkšanas bieži līdzinās nedarbiem, ko veic pilsētas bērni, kad viņi pieklauvē pie kaimiņu durvīm un tad aizbēga. Bieži vien mēs pieklavējam pie debesu durvīm un uzreiz skrienam projām pasaulē. Tā vietā, lai sagaidītu, kad mums tiek atļauts ienākt, mēs uzvedamies tā, it kā baidītos no atbildētām lūkšanām. Un es aicinu, ka mēs šodien varam lūgt un nekur neskriet, bet sagaidīt to, ko mēs lūdzam. Paldies par šo lielisko iespēju, ka mēs varam šeit pulcēties. Brīvi, neslēpjoties – pašā kuldīgas sirdī. Paldies, ka Tu mūs esi vedis šeit, un es lūdzu, ka mēs katrs varam nolikt visas lietas malā, lai tuvotos Tev, lai pielūgtu Tevi, lai pagodinātu Tevi. Mēs lūdzam arī īpaši par tiem, kas nevar šodien būt šeit, kas ir slimi, vai kāda cita iemesla dēļ nevar būt šeit. Mēs lūdzam, lai Tu pieskaries tur, kur viņi ir šobrīd mēs lūdzam arī par tiem radiem un draugiem, ģimenes locekļiem, kas tevi vēl nepazīst. Mēs lūdzam, ka katrs viens aiziet no šajienas, ka mēs būtu kā šī mazā gaismiņa, kas rada viņos jautājumu, kas viņiem ir tāds, kas nav mums. Paldies Tev, Tēvs, ka Vienalga, kādu mēs būtu, vienalga, ko mēs būtu darījuši, bet ka, tūs, ka tu mūs vienmēr gaidi pie sevis. Paldies Tev tās par to. Amen. Kristus pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šīs no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šīs His name. un zemes radītājs, mans mīļākais. I believe. tie ir vārdi, kungs, kas apliecina Tevi, ka uz mūsu lupām ir šis evaņģēlis, šī Paldies, kungs, Jēzus, ka tu nāc un nomir par mūsu grēkiem. Ne, lai mēs tajos palikt, bet lai mēs būtu brīvi no tiem. Kungs, un arī šajā brīdī mēs lūdzam, piedod, piedod visu, kungs, netaisnību, ikvienu grēku, Dievs. Ikvienu lietu, ko mēs esam darījuši nepareiz, kungs, vai vārdos, vai domās, darbos, jebkā. Lūdzam, kungs, paņem to. Kungs, mēs nožēlējam, kungs, tev. Mēs, mēs nesam to tavā priekšā, kungs. Dievs palīdz mums atkal celties augšā kungs, lai kur mēs esam gājuši prom no Tevis, kungs, lai kur mēs esam attālinājušies, Tevs, vēlas mūs atpakaļ. Cel mūs atkal, kungs. Palīdz, Tevs, Tu mums esi vajadzīgs, Tevs, bez Tevis mēs nenieka nespējam, kungs. Bez Tevis nenieka, kungs, labu mēs nespējam. tik dārga samaksā. pār viņiem skatu turēšu, kad vēdras grāk. het wel. savus solījumus turi. Paldies, ka mēs varam skatīties Tevi un mācīties un līdzināties Tev. Paldies Tev tās, ka Tu esi varens. Paldies, ka mēs varam Tevi pazīt un iepazīt vēl vairāk. To lūdzu Tavā vārdā. Amen. Saicinu, ka svētdienas skolnieki un bērni, kas dosies svētdienas skolu, var nākt priekšā, mēs aizlūksim par viņiem. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rusa tas maitā, un ko zāglī roka un zo, zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rus, tā, rusa tās nemaita, kur, un kur zaglī nerok un nezog. Jo kur ir tava mantā, tur arī būs tava sirds. Un eh, šeit eh, mēs redzam, tas ir Jēzus, kas runā, viņš eh, runā kalnā svēturunā, un, un viņš dod mums pavēlu. Nekrājiet sev mantas virs zemes. Un ja mēs domājam par pasaulē, mēs ar, varam redzēt, ka tik daudz enerģija, tik daudz spēks, tik daudz laiks, tik daudz nauda – tik daudz, nu viss ir fokusēts, lai krājiet mantas virs zemes. Reāli, uh, tas ir visur. Un uh, katram cilvēkam varbūt tas izskatās pišķiņ citādāk, tāpēc mums katram uh, patīk citas lietas, ja? Bet uh, mums visiem mums patīk lietas, ja? Es esmu par jums. Es arī saprotu, man patīk mantas, ja? Un um, Varbūt no viens tas būtu drēbes. Viņi redz un viņš, ah, es gribu, nu, tas drēbes, ko man patīk. Un, un tie, kas, nu, viņi iet meklēt, nopirkt un krājiet un krājiet, ja. Un um, citiem tas var būt mašīna, ja. Um, mēs saprotam, ah, es gribu tādas mašīna. Un mēs visu laiku domājam, nu, kā es varu dabūt labāku mašīnu. Vai tas var būt māja vai dzīvokļi, tas var būt uh, telefons, viss kaut kas tas varētu būt. Un reāli, ja mēs domājam, arī, ja mēs skatīsim televizors, tas visu laiku atgādinā mums, jā, ja? bet tev vajag šo, un varbūt tev vajag šo. Un um, tas visu laiku, viss mums apkārt. Um, nu, krājiet mantas, tas ir svarīgs, tev vajag to. Um, un... Uh, es arī, arī varu redzēt to mana, mana dzīvē. Man patīk uh, gitārs un uh, instruments, lai taisītu gitārs, jā? Ja? Un man, man uh, es visu laiku domāju, nu, kā es varu dabūt to vai to un to, jā? Ja? Mums, mums visiem ir kaut kas. Bet Jēzus uh, mums teica kaut kas citādāk. Viņš teica, nekrājiet savu mantas virs zemes. Um, un um, viņš teica, ka, nu, tur iemesla dēļ, jā, ja? kodas un rusa tas maitā un kur zāglī roka un zoga. Tajā laikā viņam nebija bankas vai nebija seifs, kur tu var likt savas mantas. Tas reāli tev vajag dzēt likt visu tās dārgums iekšā tava mājā. Un, protams, tas nebija liela, nu, ļoti droša vieta. Um, un mēs varam eh, redzēt, tas visas lietas, ko mēs meklējam, visas mantas, viņi iet bojā kaut kāda veida. Um, ja tev ir mašīna, tad tu ļoti uh, viegli saprat, kas, kas ir uh, ruse, ja? Um, tu var, varbūt tas vislabākais mašīna, un pēc 5 gadus Latvijā, tad tas vairs nav, ja? Um, <laughs> un tā ir, ja? Uh, visas lietas, gan arī um, varbūt tas um, Piemēram, telefons, jā. Uh, tu vari nopirkt tas krūtākais telefons, jā. Tas, kas tu man, nu, nu tas, tagad tas ir tā iPhone uh, X, jā, vai 10, vienalga, kas tas ir, jā. Un tu saprati, ok, es gribu nopirkt to. Un tas tagad ir, nu, ļoti, ļoti labs telefons, bet pēc diviem gadiem tas jābūt vecs, jā. Un... Um, Tas viss tas ekrāna varbūt nav saplīsts, nu viss var it kā strādāt labi, bet pēc diviem gadiem tur, nā, bet es gribu nākamais uh, telefons. Bet tas visu laiku, jā. Ja? To, ko mēs meklējam, um, kad mēs krājam mantas šeit virs zemes, tas um, ir tikai īsa brīdī, kad mums ir tas lietas. Un Jēzus um, Mēs varam domāt, nu, bet Jēzus, nu, tas ir tik, nu, kāpēc tik skumji? Kāpēc Jēzus vajag teikt, nu, mums nevajag mantas? Bet es domāju, tas nav tāpēc uh, Jēzus grib, nu, lai mums ir slikta dzīve vai kaut kā tā, bet viņš saprot, ka mums ir izvēle, kur, ko mēs daram ar savu spēku, ko mēs daram ar savu uh, laiku un, un kur mēs krājam mantas. Un viens tas ir virs zemes, bet viņš teica, nu, no to nedariet. Un tas arī var būt uh, nefiziskas mantas. Arī varbūt tas ir popularitāte. Vai um, tu gribi, lai cits, nu, skaties pie tevis un domā, ā, tas ir labs cilvēks, nu, tas ir kaut kas. Um, mēs visi kaut kāda veida. Bet, bet Jēzus 20. pāns teica. Bet ne, uh, nu, nākamais pāns. Bet krājiet sev mantas debesis, kur ne kodas, ne rusa tas nemaita, un kur zāglī nerok un nezog. Un īstenībā mēs varam redzēt, ka Jēzus nav pret mantam. Uh, viņš grib, lai mūsu mantas ir uz mūžiem. Un um, Un, un tas ir kaut kas, varbūt mēs nesagaidam no Jēzus. Viņš arī neteica, nu, nu nekrājiet mantas virs zemes, jā, bet ja tu gribi darīt to debesīs, nu, tu vari, jā, jā, ja tu gribi. Um, bet tas reāli ir pavēle. Lai mēs to daram, jā. Tas nav kā, nu, ja tu gribi vai negribi, bet, bet Jēzus aicināja mums un, un teica, nu, darīt to, um, Tāpēc viņš saprot, ka tas ir tik daudz labāk un lielāk. Un tas būs uz mūžiem, tas, kas ir debesis. Um, jūs laikam zina to dziesmu no Valdis Indršaneks. Um, tu gribi daudz vairāk, ja? Un es domāju, dažreiz mēs domājam, ka Jēzus, viņš negrib, lai mums nav nekās. Viņš grib, lai mēs, mums ir, nu, mēs sekojam viņam, tāpēc viņš to teica. Un tas ir ļoti, nu, dzīvē bez prieka. Um, bet Jēzus īstenībā teica, nu, krajiet mantas debesis. Un darīt to, tāpēc tas ir tiks, tik daudz labāk un lielāk iespējams, nekā tikai to, kas ir virs zemes. Um, bet tas jautājums ir, kā mēs to daram? Tāpēc ir ļoti viegli saprast – ja es gribu krājēt mantas pie zemes, es nopirkt kaut ko vai dabūt kaut ko, jā, tas ir ļoti fiziski. Bet kā es varu saprast, kā es varu krājēt sev mantas debesīs? Nu, mēs visi nomirsim, jā, un mēs saprotam, ka viss tas lietas, ko mums ir, mēs nevaram paņemt to līdzi. Tad kā mēs varam to darīt? Kā mēs varam pilpildīt šo pavēlu? Un um, Un uh, ir viena rakstavieta Mateja evaņģēlijas 16. nodaļā, 26. līdz 27. pants. Ir rakstīts tā. Mateja evaņģēlijas 16. 16. nodaļā, 26. līdz 27. pants. Jo ko tas cilvēkiem palīdz, kā tās iemanto visi, visu pasaulē, bet tām zūd dvēselē – jebko cilvēks var dod par savu dvēseles atpirkšanu. Jo cilvēku dēls nāks sava tēva godībā ar saviem eņģeliem, un tad viņš ik katram atmaksās pēc viņu darbiem. Un mēs saprotam, ka Jēzus, viņš redz visu, ko mēs daram. Un, um, un kad viņš nāks, otrais, uh, otrais, tad viņš atmaksās mums pēc uh, mūsu labiem darbiem. Un varbūt tu lasi to, un tev ir, uh, bet, bet pagāj, nu, tur ir sarkans karogs tavā galva, un tu to, nu, bet vai tas nav viss žēlstība? Kā mēs varam domāt par, nu, ja mūsu um, pestīšana ir caur žēlstība, tad kā es varu um, sagaidīt, kā nu, Dievs darīt un dos man kaut kas priekš maniem darbiem. Vai tas kaut kā veida neiet kopā? Kā tas varētu būt? Un um, tas ir uh, ļoti svarīgs, kā mēs saprotam, ka mūsu um, pestīšana uh, ir tikai Dieva žēlstība. Tas ir rakstīts Pavela vēstulē Efesēšiem Jūs laikam esat dzirdējis šo pantu, bet es gribu, lai mēs to lāsam kopā. Otrajā uh, nodeļā Efeziešiem uh, no 4. līdz 10. pantā. Bet Dieva žēlastība ir bagātība. Savas lielas mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdāvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastība jūs esat izglābti. Viņš mums līdz ar Kristu ir augšām cēlies un līdz ar viņu sēdinājis debesis Kristu Jēzu. Lai sava labvēlība pret mums, Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības neiem, neizmērojamo bagātību, kas ir Jēzu Kristu. Jo, jā, jo žēlastība jūs esat izglābti caur ticību, un tas nenāk no jums. Tas ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāks dziļoties. Bet mēs paši esam viņa darbi, darinājums. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurš Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tos tajos dzīvotu. Un šeit Pāvils ļoti skaidrs teica, tā, tava, um, ž, tava pestīšana ir tikai caur Dieva žēlstība. Un tas nav mūsu darbiem. Nav, lai es varu stāvēt Dieva priekšā vienu dienu un teicu, nu, Dievs, tu redz, ko es izdarīju. Um, esmu um, uh, earned. Um, hm? Nopelnījis, jā, lai būtu uh, debesīs. Nav neviens mēs uh, no mums varam stāvēt. Vienalga, cik labs vai ko mēs esam izdarījis. Um, un tas nozīmē, mēs esam, uh, tas ir caur Dieva žēlstība, bet mēs arī varam redzēt, ka Dievs ir pilns ar žēlstību, un viņš dod, grib dod mums no savu bagātību, un ka viņš paradīs to mums mūžībai. Un tur ir arī runāts par, Dievs ir jau sagatavots labus darbus, ko mēs varam uh, darīt. Un ir tā, ka mēs var, vienu dienu, tur būs divas tiesas, kad mēs visi nomiram. Tas pirmais būs visi stāv Dievu priekšā, Un tas tie, kas tic Dievam un tic Jēzum, mēs saņemsim mūžīgu dzīvību. Un tie, kas nē, tad viņi būs ēlē mūžībai. Un, um, un pēc, tas ir pirmais ties. Un tas, kā ir rakstīts, tikai Dieva žēlstība. Bet tas pēc tam nāks otrais tiesa. Un otrā tiesa būs priekš tie, kas tic Jēzumu Un Jēzus, vairs, un, jā, Jēzus vairs neskatīties o, par to visu, ko mēs esam izdarījis slikti. Viss mūsu grēks, tas ir jau projām. Un mēs, um, mēs nesaņems neko par to. Tas viss Jēzus paņem. Bet visas labas lietas, ko mēs esam izdarījis, caur viņa žēlstība, viņš atmaksās mums par to. Un es domāju, nu, kad es par to domāju, es domāju, nu, cik labs ir Dievs. Ka viņš nevis tikai glābt mums un teica, ok, nu, tu būsi debesīs, bet viņš arī dod mums žēlstība, un kad mēs saņemsim to un mēs sākt dzīvot par viņu, tad viņš arī atmaksās mums par to, tas labas lietas, kas reāli, nu, nāk no viņam. Un viņš dod mums tā spēks. Un uh, un tik uh, brīnišķīgs ir Dievs, ka viņš nevis dod mums tā spēja da darīt labas lietas, bet viņš arī atmācās mums par to. Um, un tas nozīmē, ka daži no mums debesīs būs vairāk mantas debesīs, un dažiem būs mazāk. Um, tur arī nebūs nekāds um, jealousy, um, greizsirdīgs, jā. Tas nav kā, ā, bet viņam ir vairāk. Nu, tas viss ir reāli Dievam, jā. Bet būs tie debesis, kas saņems lielāku mantas. Um, bet tad, ko, kas nu, Dievam ir labus darbus? Kas ir to, ko viņš grib redzēt mums? Un uh, kā tas izskatās? Un tad es gribu, lai Filips nāks. Uh, un viņš lasīsīs uh, dažus pantus, um, un es gribu, lai jūs dzirdētu to. Tāpēc reāli, kad es nu, studēju un, un gribēju saprast šos, šīs pantus, es saprotu, tik daudz ir ieminēts um, Bībelē par, um, par ko Dievs uh, darīs uh, un, un kā viņš atmaksās mums. Un tad jūs var klausīties. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līgsmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat savu debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulē uzliek pār ļauniem un labiem un liek lietumlīt par taisniem un netaisniem. Jo ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezinu, ko labā dara. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksā. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savu tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu augstu ūdens mācekļu vārdā, patiesi es jums saku, tam savā alga nezudīs. Bet, ja es sacītiem, patiesi es jums saku, Jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēki dēls sēdēs uz savu godības krēsla, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis, un kas atstājas mājas vai, kas atstājas mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrums man vārdu dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Nepievilieties, Dievs neļaus apsmieties, bet kas sēja garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību, tad nu nepiekūsīsim, laba darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. Kalpi, paklausēt saviem laicīgajiem kungiem, kā Kristum bībā un bailēs ar neviltotu sirdi, Pildai Dievu gribu, kā Kristus kalpi no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatīkdami, bet labprāt kalpotam, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Tēstītājs un laistītājs abi sadara kopā un katrs dabūs savu algu pēc sava darba – jo mēs esam Dieva darba biedri, jo esam Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlstības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs, lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts proti Jēzu Kristu, bet ja kas ceļ uz šī, šā pamata zeltu, sudraba, tārka kmeņus, koku, sienu vai salmus – Katrs darbs tiks redzams tiesas dienā to atklās, jo tā parādīsies ar uguni un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāds darbs, ko tas uzcēls, paliks, tas dabūs algu. Ja kāds darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet kā, tā kā caur uguni. Nu, un tas ir tikai daļa. Nu, tur ir daudz, daudz vietas Bībelē, kur ir ieminēts, uh, ka Dievs um, atmaksās mums. Um, un es domāju, tas lielāka daļa, tas ir caur mazas lietas. Tas ir, uh, lai darīt labiem, uh, darīt uh, labus darbus citiem. Un uh, darīt to, tas gan, ja tas ir tikai, nu, dot kādam uh, ūdens, vai kaut kā tā. Tas Dievs redz visu, ko tu dari. Arī, kad tu jūti, ka, nu, varbūt es daru tik daudz labas lietas, bet neviens neredz. Nu, viens būs tas ir labi, tāpēc viņš teica, nu, Dievs redz, ko tu darīsi, ko tu dari. Un, un viņš atgal, atbalvos jums par to. Um, un tas dažreiz labākajā nav neviens redz. Dievs redz, un viņš zina. Un, um, Caur to mēs um, krājat mantas debesis. Un, um, un tas ir uh, tik liela lieta. Bet varbūt tev ir uh, vēl viens sarkans karoks un teica, nu, bet pagā, um, ja es piepildu šo, vai tas nenozīmē, kā es, nu, kļuvu kā egoists, nu, kā garīgi egoists, ja? Es tikai domāju par sevi. Es gribu, nu, uh, vairāk, un es domāju, nu, kā es varu dabūt vairāk, vairāk, un vai tas nav bišķiņ, nu, pareiz? Vai, vai tas nav par, nu, lai Dievs jābūt tas vissvarīgāk lieta, un vai tas nav, es nekļūtu par garīgu um, egoists. It kā. Bet um, es domāju, mēs varam redzēt, Jēzus ir ļoti skaidrs. Viņš um, teicis, ka tas ir iespējams, ja? Un es domāju, tas jautājums ir, kur ir mūsu motivācija? Um, vai mūsu motivācija ir, ir uh, darīt kaut ko, lai man ir vairāk nekā citiem? Tad tas, jā, tas laikam nepareiz. Tāpēc, tad reāli, tas cilvēks, ko es, um, kam es gribu izpatīt, ir cilvēks, nevis Dievam. Un, um, Bet ja tas ir Dievam, tad tas, nu, kā bērns, tas nav slikts, ja bērns grib uh, darīt kaut ko, kas, uh, nu, vecākajiem patikt. Tas būtu normāli, jā, un tas nav slikts. Um, un tāpat, ja mēs esam Dieva bērni, tad tas ir labi, ja mēs domājam, nu, ko es varu darīt, kas ir Dievam tīkams. Un, un domāt par to un sākt to darīt. Un saprat, ka jā, caur to es saņemšu kaut ko, bet es darīju to Dievam, nevis sevi. Um, bet es domāju, tur arī ir uh, interesanti redzēt tas uh, pēdējais pāns tur. Jo kur ir tava mantā, tur būs avī, arī tavs sirds. Un es domāju, šeit mēs varam redzēt, ka nu, tas ir par mūsu motivācijām. Es domāju, Jēzus saprot kaut ko, ko varbūt mēs ļoti bieži nedomājam. Um, un Šopans, ja es pats rakstītu to, tad es rakstītu to otrādi. Um, es rakstītu to, nu, kur ir tavs sirds, tur arī būs tavas mantas. Es nezinu par jums, nu, kā, kā tev liekas. Tāpēc es, es bieži domāju, nu, um, ja man patīk gitāras, tad man būs vairāki gitāras lietas nekā, nu, kaut kādas klavieras lietas, jā. Ja? Tāpēc tur ir mans sirds, ja? un tur būs arī mans mantas. Ja? Tas uh, nu, mans būs būt, nu, tā es domāju. Ja? Es domāju, tas ir bišķiņ pareizi arī. Tas nav, ka tas nepareizi, bet, bet tas arī ir otrādi. Ka kura mūsu mantas ietekmē mūsu sirds. Un Jēzus to saprota. Un viņš saprata, ok, ja tas ir, un tas ir cilvēkiem, kur ir mūsu mantas, tas ietekmē mūsu sirds, tas, tas ir dabiski. Un tad viņš saprota, jā, mūsu sirds, lai mūsu sirds ir fokusēts Dievam un debesīs, tad mums vajag, vajag krājēt mantas tur. Un tas arī ietekmēs mūsu sirds. Un mēs domāsim vairāk par to. Un tas ir kā cikls, jā? Ja? Tur ir, kur ir mūsu mantas, tas ietekmē mūsu sirds uz to virzienu. Un tad, kur ir mūsu sirds, tas ietekmē, kur mēs meklējam mantas. Un tas visu laiku iet dziļāk un dziļāk, un, un, un lai mūsu sirds kļuv uh, vairāk virzīt, virzīts pie debesis un pie Dievam, vai vairāk pie, pie pasaulē. Un Jēzus to saprot, un viņš teica, nu, krajiet mantas debesīs. Un, ja tu esi kā es, es dažreiz domāju, nu, bet man sirds reāli ir tik daudz lietas, ko es fokusēju šeit pie zemes, uh, kas nav tik svarīgs. Un es varu domāt, nu, Dievs, es gribu, lai tu mainītu manu sirds, un tas var lū, caur lūkšanai ir svarīgs nākt pie Dievs un, un nožēlot, kad es saprotu, nu, Dievs, es nedaru pareizi manu dzīvē. Bet viņš arī teica, nu, ja mēs gribam ietekmē mūsu sirds, tad mums vajag sākt krājiet mantas debesīs. Un, un dzīvot mūsu dzīvēs un fokusēties, nu, Dievs, es gribu darīt šodien kaut kas, kas ir tev tiekams. Un caur to mūsu sirds kļūst dziļāk, dziļāk tajā virzienā. Um, un um, Jēzus reāli aicinā mums uz kaut kas tik daudz lielāk. Tas ir uh, kā cieslos, viņš rakstīja, daži, tas ir it kā bērns spēlē pelķē. Un tas ir uh, viss netīrumā, un, bet tas bērns viņam, nu, foršs laiks, jā, viss, viss ir ļoti labi. Un, un vecāki to redz, un viņi saprot, nu, tas reāli nav laba vieta, kur spēlēt nu, ejam, braucam pie jūras, un tur būs tik daudz labāk un lielāk. Un, un, un vecākiem aicinā savu bērns, nu, braucam uz jūru, pat tās, uh, nu, bērns ir tik fokusēts, nu, tagad, mana, nu, es spēlēju tagad šeit, es negribu iet projām, jā? Viņi domā tikai par tagad, viņi nedomā par cik liels un labs uh, ir tas, ko vecākiem grib priekš saviem bērniem. Un tāpat ar Dievs. Dažreiz viņš aicināja mums kaut kas ba, tik daudz lielāks un tik daudz labāks. Un mēs tikai, bet, bet Dievs es nē, es gribu fokusēt, es gribu būt šo pērķē. Nevis, kur tu gribā es esmu. Un uh, ja mēs saprotam, nu, Dievs aicina mums kaut kas labāk un lielāk, lai mēs varam uzticēt viņam, uh, tāpēc viņam ir sagatavot, sagatavots labas lietas priekš mums. Un viņš grib, uh, lai mums ir tas lietas. Bet lai mēs, um, tas, tas nozīmē, mums vajag uzticēt viņam un fokusēties nevis tikai šodien un kas man ir tagad, bet uh, līdz uh, nākotnē. Un tad tas jautājums ir, kur ir tavas mantas? Ja tu skaties uz savas dzīvē un novērtēji, nu, kur ir tavas mantas? Um, Kur tu saņem tas prieks? Vai tas ir lietas šeit pie zemes? Vai tas ir lietas, um, kas ir priekš uh, mūžībai, Dievam? Um, un tas ir uh, tas jautājums, ko es domāju visi no mums vai nu, domāt un saprast. Un, un sākt iet uz to virzienu, kad mēs krājam mantas debesīs. Un dažiem var lasīt šo, šos pantus un domāt, ok, nu, tad es pārdošu visu, kas man ir, un es dzīvošu, nu, visu Dievam, ja? Un varbūt Dievs aicina kādam to darīt, bet es domāju, tur ir dažādi veidi, kā tas var izskatās. Un Dievam, Dievs dod katram varbūt specifisks aicinājums. Bet tas jautājums ir, ja tev ir mašīna, piemēram, nu, ko tu dari ar savu mašīnu? Vai tu tikai turē to pie sevis un teici, nu, tas ir mana mašīna, es lietošu to, kāda es gribu, un vai tu teici, nu, Dievam, tas ir tava mašīna, ko tu esi iedevis man, un kā es varu lietot manu mašīnu priekš tevis? Un, un es saprotu, ā, ir kādam, kam vajag, nu, aizvest kaut kur. Ok, es to darīšu. Um, vai tava māja, nu, kā tu vari lietot? Viss, kas tev ir, Dievam, uh, nevis uh, priekš sevis, ja? Um, un, un kad mēs lietosim tas lietas, kas mums ir arī virs zemes, tas arī var caur to um, krājat mantas debesīs. <clears throat> um, noslēgumā es uh, es gribu arī visas lietas, ko, ko mēs runājas, ir, ir labi. Bet tas nav tas pats labākais um, lieta, kas ir debesīs. Tas nav tas viss lielāk un labāka dārgums, ko mēs varam iegūt. Un tas ir pats Dievs. Un uh, Dievs aicinā mums meklēt viņam. Un, un tas ir, uh, ir Mēs varam redzēt to um, Pāvelā, Pāvels, kad viņš rakstīja Filipiešiem. Viņš teica, nu, es skrēju pakāli visas lietas mana pagātnē. Un tad es um, satiktu ar Kristu, un es saprotu, ka tas vairs nav vajadzīgs. Un tas, es vairs negribu tas lietas. Es gribu um, meklēt pats Jēzus pāri visu. Un viņš ir tas. Mēs varam meklēt visu, ko viņš dod mums, un mēs vienalga um, nesaņemsim tas, kas ir pats svarīgākas, un tas ir pats Dievs. Viņš aicinā mums um, iepazīt viņu um, un sekot viņu. Un, un caur to reāli mēs saņemsim tas uh, vislabākā lietā. Nu, E, e, es dzirdēju, kādreiz e, kāds teica, ka tas vislabākais dāvanas mums ir pasaulē, ir draugi. Un es domāju, no nu, liet, tas ir liels patiesība iekšā to, bet uh, arī tas ir Dievam, ja? Tas attiecības mums ir ar Dievs, tas būs mūžībai. Un uh, viņš ir tas dargums, ko mums vajag meklēt ar visu mūsu sirds un, un caur to darīt lietas, kas ir viņam tiekams, un, um, un saprat, ka viņš ir tik bagāts un tik pilns un tik labs, ka viņš atbalv, atbalvos mums par tas lietas, uh, ko mēs esam izdarījis viņam. Un lai mēs varam slavēt un baudīt, cik labs ir mūsu kungs. Amen. Lūksim. Dievs, Tu esi tik labs. Un Dievs, Tu jau esi devis mums tik daudz labas lietas. Un mēs varam saprast, ka tas ir tikai sākumā. Ka tu esi uh, jau sagatavots tik daudz vēl labas lietas uh, mūžībā. Un Dievs, es lūdzu, kā mēs esam cilvēki, kas uh, nefokusēsim un nekrājiet mantas šeit zemes. Uh, bet mēs darīsim to debesīs. Un Dievs, es, es lūdzu, ka Tu dod mums tā redzumā, lai mēs varam redzēt uh, nevis tikai šodien un tagadnē, bet uh, nākotnē arī. Un Dievs, lai Tu var saņemt visu gods, Uh, Dievs, tāpēc Tu esi tas, kas dod mums žēlstību, dod mums spēku, dod mums spējas, uh, lai mēs varam dot uh, uh, tas Tev. Um, jā, Tava vārda. Amen.